Kiel esperanto, kiu estis creita por esti ponto inter popoloi? La morsa codo estis construita kiel universala sistemo de comunicado. Dum esperanto permesas al parolantoi de diversa lingvoi compreni unu la aliaen, la morsa codo ebligas rapidan comunicadon trans longaj distanzoi. Io tute nova cae mirinda, en la decnaua iarcento. Citiui construitae lingvoi montras la desiron de la homaro transpassi baroin cae crei interligoin. Sed por Samuel Morse, la creinto de la Morsa codo, citiu sistemo ne estis nur technologia progresso. Gi estis nascita el profundae persona espertoi cae sentoi. La historio comencigas en 1825, quia Morso laboris kiel pentristo en Washingtono, Usono. Dum li labor voyagis por grava mendo, li ricevis urgian messagion, quiu informis che lia edzino estas grave malsana. Li tui ekiris por voyagi heimen al sia amata cunulino. La voyagio estis longa cae mal rapida. Cia morso fin fine atingis sian heimon, li curis en sian domon, por fin fine esti apud sia cara et zino. Sed li constatis, che si jam mortis, antau plurai tagoi. Oni ec jam enterigis sin. Tio ocasis, dum li estis sur voie, cae attendis povi baldau confortigi sin. La shoko cae dolorego pro la perdo de shanzo adi auisin restis cun li, trafante lin profunde. Se nur li povus ricevi la messagion pli rapide. Tiu ci tragedio estis la comenza impulso por lia laboro pri evoluigo de sistemo de comunicado, quiu povus superi la limoin de distanzo cae tempo. Resulte de sia inspiro cae penado, morso starigis la morsan codon. Sistemon de punctoi cae strecoi, cium oni povas usi por sendi messagioin trans vasta distanzo per telegrafoi. La sistemo farigis essenza internazia comunicilo, cae savis multain vivoin, char messagioi povas esti senditae prescau tui. Samuel Morse transformis sian personan tragedion en donatson por la homaro. Lia creajo ebligis novan manieron ligi homoen trans grandai distanzoi, cae pli fortigis nian capablon connectigi, ecen la plei malfacilae momentoi.